Dragi poštovani gledalci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u naš novi serijal emisija Upoznaj svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. U ovom mjesecu uz Allahu dželle dozvolu družimo se s govorom o našem poslaniku i miljeniku Muhammedu alaihi salatu wa salam kako bismo ga što je god moguće više upoznali, kako bismo ga bolje upoznali i kako bismo bili svjesni ove Allahove dželevala neizmjerno velike blagodati po nas. Kada nam je poslao zaposlanika svoga najbolje groba, najbolje stvorenje i zasigurno onaj koji bude slušao o životopisu, o životu i dijelima, Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam iščitavao knjige o njemu, zasigurno nestrpljivo će iščekivati svako novo kazivanje, sve jednu novu knjigu, svaku novu stranicu i sl. Nemoguće je a da čovjek nakon pročitanih knjiga, nakon saslušanih kazivanja, predavanja o Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, ne zavoli to Allahu dželle dželavala najbolje stvorenje. Allah subhanahu wa ta'ala poslao ga nam je kao milost ne samo nama, već svim svjetovima. Poslao ga je kao milost svim svjetovima i ljudima i džinima, od ljudi i vjernicima i nevjernicima i pobožnim, bogobojaznim i grešnicima i nađijama i sličnima, zatim svim drugim svjetovima kao što ćemo uz Allahu dozvolu, ako Bog da imati priliku čuti u ovim našim emisijama poslao ga je kao milo svjetovima, da svjetove, naročito ljude, izvede iz nepravde obožavanja ljudi u pravdu obožavanja gospodara ljudi, Allaha Đelevala, jednog i jedinog, koji jedini zaslužuje da se obožava i svake druge nepravde u svaku pravdu. Allah subhanahu wa ta'ala ga je odabrao kao jeli, najboljeg poslanika, vjerovjesnika i s njim je zapečatio, zapečatio vjerovjesništvo. Pomogao ga je u širenju njegove poslanice i on, Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam, je zasigurno kao nijedan do tada vjerovjesnik i poslanik obavio je, obavio je svoju zadaću i svoju misiju. Bio je poseban u svemu, a ono što ga je učinilo Allahovim subhanahu wa ta'ala najboljim robom, i najodabranijim stvorenjem jeste zasigurno njegov odnos, odnos Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam prema svome gospodaru Allahu dželjavala. Ono što ga je činilo posebnim i zbog čega je Allahu subhanahu wa ta'ala najbolji rob, najodabranije stvorenje jeste njegov odnos sprem Allahom subhanahu wa ta'ala. Kako, na koji način Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam obhodio se prema svome gospodaru, o tome poslušajmo nešto u ovoj emisiji. Muhammed alaihi salatu wa salam bio je najbogobojazniji čovjek, najbogobojaznije stvorenje. Najviše se od svih bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, strahovao od njega, najviše se nadao njemu i najviše je volio Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Njegovi najdraži trenuci u životu bili su trenuci osame sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Kada bi se osamljivao sa svojim gospodarem, razmišljao o njemu, njegovim stvaranjima, njegovim stvorenjima, kada bi ga dozivao, kada bi iznosio svoju potrebu prema njemu, iskazivao svoju poniznost, svoju skrušenost pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Dobro nam je poznato, prije nego li je i postao poslanik i vjerovjesnik od Allaha dželle dželjavala, određene dane i određene noći povlačio bi se u pećinu hira, I tamo bi na tada sebi svojevrstan način obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala. A kada ga je Allah dželavala učinio poslanikom i vjerovjesnikom, tada njemu najdraži trenuci bili su trenuci osame sa Allahom subhanahu wa ta'ala u kasnim noćnim satima na teheđudu, na noćnom namazu, kada bi ponizno stojao pred svojim gospodarem dozivao ga njegovim uzvišenim govorom, Kur'an i Kerimom, na seđdi iznosio svoje potrebe Allahu subhanahu wa ta'ala, svjedočio da je Allah djelavala onaj pomoću kojeg opstoje nebesa i zemlja i sve što je na njima. Onaj čijim nurem, svjetlom biva obasjano sve što je na nebesima i na zemlji. Onaj koji je zasigurno istina i susret s njim je zasigurno istina. Nakon što ga je Allah subhanahu wa ta'ala učinio poslanikom i propisao mu obavezni namaz, fard namaz, pet dnevnih namaza, pet namaza u toku dana i noći, on je rahatluk, najveći rahatluk, najveće uživanje osjećao upravo u namazu. Svaki narodni namazki vakat željno je iščekivao tragao je za namazom, žurio i žudio za namazom kao što i novorođenče žudi i žuri za svojim majkom, za svojom majkom i majčinim mlijekom. Iščekivao bi namaski vakat kao što iščekuje žedni ko će mu se pomoliti s čašom vode. Dakle, najveće uživanje, najbolji rahatluk, najbolji odmor osjećao je u namazu i to je i obznanio rekavši وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَةِ I slast moga oka, moj rahatluk, moje uživanje jeste u namazu. To mi je dato u namazu. Zašto? Zato što je čovjek u namazu najbliži svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame žudio i žurio da bude stalno u blizini svoga gospodara. Putem namaza, ali putem i ostalih ibadeta. Pogledajmo koliko je samo žurio za blizinom svoga gospodara putem posta. Postio je često, mnogo je postio, toliko da su njegovi ukućani rekli da neće prestati s postom također postio je uzastopno, kako se to kaže, visal, post visal, postio je uzastopno ne prekidajući s postom, iako je dakle drugim svojim ashabima takav post zabranio, kako nam prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'alan, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam zabranio da se uzastopno posti ne prekidajući ne prekidajući post. Pa mu je jedan od njegovih ashaba rekao, ali Allahov poslaniče, ti postiš. Ti nama zabranjuješ, a ti postiš. Pa je rekao, a ko je to od vas poput mene? Ko je to od vas? Ima li nekoga od vas da je on poput mene? Doista ja spavam, a moj me gospodar hrani i poji. Allahu poslanik alihi salatu wasalam ustrajavao je u noćnom namazu, ustrajavao je u postu toliko da kada slušamo ili čitamo o tim njegovim ibadetima ne možemo ostati ravnodušni, ne možemo ostati, a da iz dubine svoga srca ne kažemo doista te Allahu poslaniče mnogo, mnogo volimo. Nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam oprostio sve grijehe, nakon što ga je pomogao u svojom pomoći, dao mu jasnu pobjedu nad nevjernicima, dao da ljudi ulaze u vjeru, islam, u skupinama, Ashabi su pomisli da će tada Allahov poslanik alihi salatu wasalam malo popustiti u svojim ibadetima, malo više se odmarati i slično. Zaboravili su da se miljenik Muhammed Mustafa alihi salatu wasalam najviše odmarao u ibadetu. Ashabi su tako smatrali, sada kada su mu oprošteni grijesi, zbog čega toliko da klanja, zbog čega toliko da posti, zbog čega toliko da poziva, ljudi ulaze u skupinama u islam, kaže nam naša majka, majka vjernika Ajša radijallahu ta'ala anha, Allahov poslanik alihi salatu wasalam znao bi noću toliko dugo klanjati da bi mu skoro pete počele pucati od dugog stojanja. Upitala sam ga, Allaho poslaniče, zbog čega to činiš kada su ti oprošteni i prethodni grijesi, oni grijesi koji si ih, ako si ih učinio, i eventualni grijesi u budućnosti ako ih učiniš, pa je rekao, efela ekunu abden šekura, zar da ne budem zahvalni rob, zar da ne budem zahvalni rob. Na drugoj strani, bilo je ashaba koji su nastojali da budu kakav je bio i Allahov poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam, da ga slijede u tome. Međutim, Allahov poslanik alaihi salatu wasalam to je činio iz ljubavi To je činio iz žudnje za svojim gospodarem, Allahom subhanahu wa ta'ala, pa im je pojasnio da bogobojaznost, praktikovanje vjere dini Islama ne zahtijeva od ljudi da se ostave u potpunosti dunjaluka. Pojedini ashabi htjeli su da budu kakav je bio poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, makar po cijenu da se ostave u potpunosti dunjaluka. Pa im je poslanik Muhammed alaihi salatu ve sellem pojasnio da biti musliman ne znači da se moraš ostaviti dunjalu kao u cijelosti. Enes ibn Malik radijallahu ta'an spominje nam da su trojica ashaba Allahovog poslanika alihi salatu wasalam došli kućama i suprugama Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wasalam, Allahovog poslanika. Pa su ih upitali za njegov ibadet unutar kuće šta to čini Allahov poslanik alihi salatu wasalam izvan kuće kada izađe među ashabe, oni su to pratili, znali su i povodili su se za njim. Međutim, šta to čini unutar svojih kuća, koliko klanja, kako klanja, posti ili kakve druge ibadete čini, uči Kur'an i slično, pitali su supruge Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Pa kada su ih one obavijestile, ashabi rekli su nakon toga. Jedan od njih je rekao, doista ja nakon ove noći, nijednu noć neću više provesti u spavanju, neću spavati. Od večeras ja ni jednu večer neću spavati, već ću provesti u namazu, klanjati ću. Dugo ću klanjati. Drugi je rekao, ja od sutra neću više ništa jesti, postiću svaki dan. A treći je rekao, a ja se neću ženiti ženama. Neću se približavati ženama, neću se ženiti, već ću se posvetiti i badetu u cijelosti i u potpunosti. Kada su te riječi dospjele do Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam, rekao je, o ljudi, doista se ja najviše bojim Allaha dželavala od svih vas. Ja ga najboljem poznajem, ali ja i jedem i postim i klanjam i spavam i ženim se ženama, pa onaj koji nije zadovoljan mojim životom, onaj koji nije zadovoljan mojom praksom, onaj koji nije zadovoljan mojim sunetom, felejsa minni, taj nije od mojih, taj nije od mojih sljedbenika. Također, Aisha radijallahu ta'lanha pripovijeda da je jedne prilike Allahov poslanik alihi salatu wasalam ušao kod nje I zatekao je jednu ženu kako sjedi sa Ajšom radijallahu anha. Pa ju pitao Ajšu koja je ova žena? A ona je rekla to je žena o kojoj se priča da toliko i toliko klanja nakon čega je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao uf, na vama je da činite ono u čemu možete ustrajati. Na vama je da radite ona dijela koja možete dugotrajno nositi, raditi ih dugo, Neka svako od vas čini ono što je u mogućnosti da dugo to čini, jer doista Allah subhanahu wa ta'ala neće se okrenuti od vas sve dok se vi ne okrenete od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa Allahov poslanik alihi salatu wasalam je pojasnio dakle, da nema pretjerivanja, nema opterećavanja, već ono što činiš, to treba da činiš s ljubavlju, to treba da činiš iz dubine svoga srca, da te postiče ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da te želja za Allahom blizinom postiče na ibadete, makako oni u datim situacijama bili, bili teški. Sve što je doživljavao i proživljavao Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame, bilo to od blagodati ili iskušenja, on je to smatrao Allahovom dobrotom po njega. Pa kada bi se našao u iskušenju, kada bi ga spopale te gobe, daće problemi, kao i svakog čovjeka, on bi se strpio na tome i zahvaljivao bi se Allahu dželjavala što ga je učinio strpljivim. Ne bi se žalio na iskušenja. Ne bi se žalio na nedaće probleme te gobe, već bi zahvaljivao Allahu subhanahu wa ta'ala što ga je učinio strpljivim. Kada bi dugo ibadetio, kada bi ga Allah dželjavala podržao, u ibadetu, da dugo klanja noću, da uči Kur'an i ostalo, tražio bi oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, gdje smo mi? Mi da klanjamo noću dva, tri sahata, za nas bi sutradan znao cijeli tunjalog. Međutim, Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, i pored toga što je tako dugo klanjao noću da su mu skoro pete počele pucati od dugog stojanja, nakon što bi završio s namazom, tražio bi oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Činio bi istikfar bojeći se da u dovoljnoj mjeri na ispravan način nije bio u ibadetu, nije obavio taj ibadet. Nakon smrti Hatidja radijallahu ta'ala anha odlazi u Taif da poziva stanovnike Taifa, njegove uglednike i sve druge ljude, nadajući se da će mu se odazvati da će prihvatiti islam. Pa nije prošao ni pored jednog naselja, ni pored jednog plemena, ni pored jednog uglednika do Tajfa i u Tajfu, a da ga nije pozvao islam. Međutim, niko od njih nije mu se odazvao. I ne samo to što nisu prihvatili islam, već sakupili su svoje najgore stanovnike. Sakupili su ološ, poredali ih u dva reda onim putem kojim trebao je Allahov poslanik alihi salatu veslam izaći iz tajfa. A pa oni kamenovali, pa su ga vrijeđali, psovali, proklinjali. Kamenovali su ga toliko da su mu okrvavili njegove noge, njegove pete, njegove stopala. Njegova stopala bila su oblivene krvlju, toliko da su mu sandale, da su mu nanule bile sve od krvi. Međutim, I nakon toga Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa salame brinje se kako Allah djelovala njegov gospodar ima mišljenje, kako ima mišljenje o njemu. Šta će Allah reći za njega, ne za te ljude koji su tako postupili prema njemu. Kao što nam je poznato, nakon ovog događaja, kada je Allahov poslanik alihi salatu sam izašao iz Tajfa i sklonio se u jedan palmovnik, dolazi mu Melek Džibril s Melekom brda, koji je zadužen za brda i kaže, o Muhammede, samo reci, ako želiš da ja ova dva brda, između kojih je Tajf, ako želiš da sastavim, da ih sastavim, da uništim, pa kaže, ne, nikako, možda će Allah subhanahu wa ta'ala dati da nasljednici ovoga naroda, da potomci njihovi budu vjernici u Allaha, budu oni koji će iskreno obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa nakon toga rekao je, izrekao svoju poznatu dovu, uputio Allahu subhanahu wa ta'ala dovu, Allahu moj, ja ti se jadam zbog svoje slabosti, zbog svoje nemoći, zbog poniženja, Allaho moj, ti si gospodar potlačenih, ti si moj gospodar, kome ćeš me to prepustiti? Da li dalje onome koji će me tlačiti, koji će imati vlast nadamnom, kome ćeš me to prepustiti? Međutim, ako ti nisi srdit na mene, onda meni nije ni važno. Onda mi to nije ni važno, subhanallah. Čak dakle u takvom stanju, sav izranjavan, ponižen na neki način, Kaže Allahu subhanahu wa ta'ala, obraća se svome gospodaru, ako ti na mene nisi srdit, onda mi nije onda mi nije ni važno šta se desilo sa mnom. Kada mu je umro sin Ibrahim, umire mu sin Ibrahim, koliko je imao godina? Sin Ibrahim, sin Allahovog poslanika, alihi salatu sam, treći sin Ibrahim, koji mu umire nakon što su mu umrla prva dvojica sinova. Qasim, i Abdullah. Treći Ibrahim umire i on, treći sin. Umire u kojem dobu svoga života? U 18. mjesecu. Kada je imao godinu i po dana. Umire na rukama Allahovog poslanika alihi salatu sam pa kaže o Ibrahim, obraća se svome sinčiću. Doista je oko suzno i doista je srce tužno I doista smo mi, o Ibrahim, žalostni zbog rastanka s tobom. Međutim, ne kažemo osim ono što je preporučio nam naš gospodar. Ono čime je zadovoljan naš gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala. Nećemo se srditi na Allahu odredbu, već smo zadovoljni Allahom odredbom. Poslušaj još nešto o odnosu Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam prema svome gospodaru. I nemoguće je da čovjek sluša sve ovo, a da ostane ravnodušan. Allahov poslanik alihi salatu wa sallam mnogo je plakao. Često su mu oči bile orosene, orošene suzama. Jedne prilike Abdullahu ibn Mas'udu, svome plemenitom ashabu, kaže uči mi Kur'an, uči Kur'an. Pa kaže Abdullah, Allahov poslaniče, zar da ja tebi učim Kur'an, a tebi je Kur'an objavljen? Kaže, uči, jer doista ja volim da slušam učenje Kur'ana od nekoga drugog. Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud, učio sam Kur'an i učio sam suru En-Nisa, sve dok nisam došao do kur'anskog ajeta فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا Kako li će tek biti stanje kada mi protiv svakog naroda dovedemo svjedoka, a tebe dovedemo protiv ovoga naroda. Tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovoga naroda, pa mi je rekao, kaže Ibn Mas'ud, stani. Pogledao sam u njega, a njegove oči su bile ispunjene suzama. Mnogo se stidio svoga gospodara, Allaha Jalla Vala. Mnogo se stidio i u tome je bio primjer čak i vjerovjesnicima i poslanicima. U noći mi je rađa, kada mu je propisan obavezni namaz. Kao što nam je poznato, propisano mu je na početku 50 namaza. Propisano njemu, Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i njegovom umetu, dakle nama, muslimanima, da klanjamo 50 namaza danas, u toku dana i noći. Tada mu je Allah dželavala propisao 50 namaza. Pa vraćajući se od Allaha dželavala, prošao je pored Musa alaihi salatu osam i obavijestio ga šta mu je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, pa kaže vrati se svome gospodaru i traži da ti olakša. Nećeš biti u mogućnosti ti, tvoji sljedbenici, da klanjate toliko tokom dana i noći. Pa se vratio. Jedan put. Tražio olakšanje. Pa drugi put tražio olakšanje. Treći put tražio olakšanje, sve dok Allah subhanahu wa ta'ala nije smanjio na pet. Sve dok nije smanjio na pet namaza. Kada se sa pet namaza vraća Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam od Allaha jalla wa i prolazi pored Musa i obavještava ga da mu je smanjio na pet namaza, kaže Musa vrati se i traži olakšanje da olakša tvome ummetu, neće biti u stanju u mogućnosti da klanjaju ni pet namaza. Pa kaže Muhammed sallallahu alaihi wasallam, molio sam svoga gospodara da olakša mome ummetu sve dok me više nije postalo stid. Sve dok se nisam postidio svoga gospodara i sada ja zadovoljno prihvatam ovih, ovih pet namaza. I svog odnosa prema Allahu Jalla wa'ala najviše je volio da se doziva po nadimku Allahov rob, Abdullah, Allahov rob, i svima je davao do znanja da je on Allahov rob. Nije volio da se hvališe, niti je volio da ga neko drugi hvali, da ga neko drugi uzdiže. I to je nastojao da usadi u duše svojih ashaba, da poduči svoj umme da je on samo Allahov rob. Podučavao je svojim riječima i svojim dijelima ashabe oko sebe da je on samo Allahov rob i njegov poslanik. Pa kaže nemojte me uzdizati kao što kršćani uzdižu Isa, sina Merjeminog, doista sam ja samo Allahov rob i njegov poslanik, pa vi recite Muhammed je Allahov rob i Allahov poslanik. Druge prilike dolazi među iskupljene ashabe. Oni su se iskupili i iščekuju Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, pa kada su ga ugledali da dolaze, skaču na noge, ustaju pred njim pa kaže ne ustajte preda mnom, ne ustajte kao što ne Arapi ustaju jedni drugima i na takav način veličaju jedni druge. Doista sam ja samo rob. Ja sam samo rob. Jedem kao što jede svaki drugi rob i sjedim kao što sjedi svaki drugi rob. Doista odnos Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam prema Allahu jalla wa ala bio je poseban odnos. Primjer bogobojaznosti, primjer ljubavi, žudnje za Allahom subhanahu wa ta'ala, nade u Allaha subhanahu wa ta'ala, primjer poniznosti, skromnosti, iskazivanja svojih potreba, primjer istinskog oslonca, primjer stida od Allaha subhanahu wa ta'ala, primjer svega. Muhammed Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam naročito u odnosu sprem svoga gospodara bio je jedinstven i bio je poseban. Kako se obhodio prema svojoj braći, odnosno prema vjerovjesnicima, jer su vjerovjesnici svi braća. Pozivali su u jedno, došli su s jednom vjerom, dini islamom, da se obožava jedino Allah dželavala koji jedini zaslužuje da se obožava, o tome uz Allahu dozvolu poslušajmo u našoj narednoj emisiji.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 Sva hvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i selam na Allahovog groba i njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana.